يا فتى الإسلام ماذا غيرك غيرا أنت للمجد وهذا المجد لك يا فتى الإسلام ماذا غيرك أنت للمجد وهذا المجد لك Neka braća čitavo vrijeme slušaju kasete, CD-ove, dolaze na dersove kod daja, čitaju knjige i tako dalje, ali nažalost zapostavljaju Kur'an, zapostavljaju Allahovu dželja vala knjigu. توحيدها هيأ الأعداء في الدرب الشراب I zato se drži Kur'ana, njegova čitanja, učenja na pamet, razmišljanja o njemu i čitanja njegova tumačenja, tefsira. Jer u Kur'anu je, dragi brate, i znanje o akidi, o fiku, o siri, tefsiru, historiji, jeziku, retorici, odgoju, o svemu. Da, Kur'an je tako reći fabrika, draga braćo, ludina, fabrika koja proizvodi muškarce, muškarčine i odgaja u okrilu umudijeta, robovanja Allahu subhanahu, subhanahu wa ta'ala. Kur'an li dunja malak, Dragi brate, ako si daleko od Kur'ana, onda znaj da ti je uskraćen svaki hajr.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 neka je salavat i selam na Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam na njegovu časnu porodicu plemenite ashabe i sve mu'mine koji ih u dobru slijede do sudnjega dana a zatim draga braćo i dalje govorimo u okrilju ovog ciklusa o odgoju o osnovama o kojima čovjek, a prije svega mu'min, vjernik, treba voditi računa na ovom svom putovanju ka Allahu subhanahu wa ta'ala i ka ahiretu. Prehodio je govor o nekoliko tih osnova, a večera za Allahovu subhanahu wa ta'ala pomoć govorimo o osmoj osnovi po redu, osma dakle ako se ne varam osnova po redu, koja nosi naslov Kur'an je vodič i uputa. Kur'an je vodič i uputa. Jer smo rekli na prošlom predavanju kada smo govorili o zalogu kod Allaha Jalla wa Ala, ponasihatili smo najprije sebe, a zatim i braću i sestre, da je najbolji način i najbolji met, metod za sticanje što većeg zaloga kod Allaha Jalla wa Ala izučavanje Allahove subhanahu wa ta'ala knjige, čitanje Allahove Jalla wa Ala knjige i tako dalje i tako dalje. Kaže uzvišeni subhanahu wa ta'ala ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا da hoćemo u svaki grad bismo poslali nekoga da opominje, dakle onoga koje opominje opominjača. Zato ne budi poslušan nevjernicima i njime se velikom borbom bori protiv, bori protiv njih. Kaže žele wa ala wa bihi i njime se ve, bori velikom borbom. Kime? Kur'anom. Kao da uzvišeni subhanahu wa ta'ala, draga braćo, ovim ajetom, išareti da je ovaj Kur'an, da ovaj Kur'an predstavlja zamjenu slanja poslanika. Da je ovaj Kur'an objavljen u zamjenu za slanje poslanika koji više nakon Muhammeda sallallahu alejhi ve selleme neće doći. Allah subhanahu wa ta'ala je njime preuzeo zadaću dakle svih poslanika time što će Kur'an izgrađivati i odgajati ljude kao što su to radili Allahovi vjerovjesnici salavatullahi wa salamuhum alaihim Kaže uzvišeni subhanahu wa ta'ala وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه i govore to jest nevjernici, mušnici zašto mu od gospodara njegova nije ajet neki posla, neki dokaz, neka muđiza Pa odgovara uzvišeni subhanahu wa ta'ala i kaže Awalam yakfihim anna anzalna alayka alkitaba yutla alayhim fi zalika إن في ذلك لرحمة وذكرى لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون أزر إمنية دوستا أزر إمنية دوولنو to što mi tebi objavljujemo knjigu koja im se kazuje u njoj je doista milost i pouka narodu koji koji vjeruje. Nevjernici su dakle tražili dokaz, pa i Allah subhanahu wa ta'ala uputio na najveći dokaz, a to je Allahova dželle vala knjiga, a to je dakle, a to je Kur'an. I kaže Allah poslanik sallallahu alejhi ve selleme u hadisu koji je muttafaqun alejhi ma min nabiyyin qabli illa wa utiya ma ala mithlihi amana al-bashar wa kana alladhi utituhu kitaban yutla wa arju an akuna aktharahum tabi'an yawm al-qiyamah nema ni jednog vjerovjesnika a da mu nije dato ono na osnovu čega su ljudi povjerovali a ono što je meni dato jeste knjiga koja se uči jeste objava jeste knjiga koja se uči i zato se nadam da ću imati najviše sledbenika na sudnjem na sudnjem danu i kaže uzvišeni subhanahu wa ta'ala u suri al-Baqara أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعث Obratite pažnju na ovu priču. Kaže Žele Vala, ili za onoga koji je prolazeći pored jednog grada koji je bio do temela porušen i pust rekao kako će Allah oživiti ove što su pomrli pa ga Allah usmrti stotinu godina a zatim ga a zatim ga oživi čovjek je dakle draga braćo pomislio kako da Allah subhanahu wa ta'ala ovo oživi pomislio je sebi i rekao kako da Allah dželle vala ovo oživi Pa mu je Allah Đelevala pokazao dokaz u njemu samom. Usmrtio ga je, pa ga je oživio. A zatim ga je Đelevala pitao, kem labith, koliko si boravio? A on je odgovorio, jeumen el ba'da jeum, dio dan ili dio dana. Ne. Kaže mu Đelevala, ne. Fanzur ila ta'amika wa sharabika lam yatasanna." Pogledaj jelo svoje i piće svoje. Nije se pokvario, nije se pokvarilo. Pokazao mu je dakle dokaz koji je vidio svojim očima. A zatim mu kaže Jalla wa'ala وَنْظُرْ إِلَىٰ حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ وَنْظُرْ إِلَىٰ لَعِظَامِ kayfa نُنْشِزُهَا thumma naksuha lahma." A pogledaj i magarca svoga da te učinimo znakom za ljude a pogledaj i kosti kako ih sastavljamo a onda mesom oblažemo magarac je dakle bio ispred njega To je bio kostur na zemlji, pa su se kosti počele sklapati, a zatim je Allah subhanahu wa ta'ala odjenuo mesom. I na kraju udahnuo dušu u njega, u magarca, te čovjek čuo njegovo rjevanje. Pa je tada čovjek rekao, Kale, a'lamu enna Allahe ala kulli še'in qadir. Ja znam da Allah doista sve, doista sve može. To je jedna priča, draga braćo nakon sljedeće priče dolazi druga odmah nakon ovih ajeta Allah žele ala kaže spominje Ibrahima alaihissalam pa kaže وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِ الْمَوْتَ I kada Ibrahim reče Gospodaru moj pokaži mi kako oživljuješ umrle kako oživljuješ umrle obratite pažnju isto pitanje Isto pitanje. Međutim, ovoga puta Allah žele wa ala nije Ibrahimu pokazao dokaz u njemu samom, kao što je bio slučaj sa prethodnim primjerom, već mu je rekao فخذ أربعة من الطير فسرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم دعوهن يأتينك سعيا pa onda uzmi četiri ptice i sjeci pa podio od njih stavi na svaki brežuljak zatim ih pozovi i doći će ti žureći prvo mi dakle Allah žele vala pokazao dokaz u njemu samom a Ibrahimu alaihi salam Allah žele vala je dokaz pokazao u pticama, u svemiru. Isto pitanje, draga braća, je uputio i As ibn Wa'il Asahmi i Ubej ibn Halef, Allahovom poslaniku, Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam. Ovo je dakle treća situacija. Kaže uzvišeni subhanahu wa ta'ala وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم I nama navodi primjer, dakle riječ je ovim ljudima, i nama navodi primjer, a zaboravlja kako je stvoren.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 On dobro zna sve što je stvorio. Onaj koji vam iz zelenog drveća vatru stvara i vi njome potpaljujete. Zar onaj koji je stvorio nebesa i zemlju nije kadar stvoriti njima slične? Jeste, on stvara i on je i on je sveznajući. Dakle, vratimo se, draga braćo, ovim pričama, redosledom. Prvom je Allah subhanahu wa ta'ala pokazao dokaz u njemu samom. Time što je oživio magarca, vidio dakle svoju hranu koja se nije promijenila i tako dalje i tako dalje. Ibrahimu alaihissalam je Allah žele pokazao dokaz u pticama. A što se tiče ummeta Muhammeda sallallahu alaihi wasallame, njihov dokaz je u Kur'anu. Dakle, pogledajte, kada su isto to pitanje postavili poslaniku sallallahu ve selleme, Allah je jelle wa ala im nije odgovorio, nije im dao dokaz kao što je dao dokaz uh, Ibrahimu alaihi selam i čovjeku koji je bio prije njega, već je odgovorio Kur'anom. To je dakle, draga braćo, čitava mesela a to je da se čitava naša vreća, da se čitava naša vjera vraća Allahovoj dželle vala knjizi Kur'anu i sunnetu Allahova poslanika sallallahu alejhi ve selleme. A opet Kur'an je osnova, a sunnet ga dopunjava i tumači. Zato moraš uvijek imati na umu da što god te odvraća od Kur'ana, to nije dobro po tebe. To je tako reći baksus po tebe. Bilo koja stvar koja te odvraća od Allahove subhanahu wa ta'ala knjige, od Allahova dželle vala, od Allahova dželle vala govora. Neka braća čitavo vrijeme slušaju kasete, CD-ove, dolaze na dersove kod daja, čitaju knjige i tako dalje, ali nažalo zapostavljaju Kur'an, zapostavljaju Allahovu dželle vala knjigu. Sve to ne koristi, jer je taj, jer je Kur'an taj koji te izgrađuje i odgaja. I zato se drži Kur'ana, njegova čitanja, učenja na pamet, razmišljanja o njemu i čitanja njegova tumačenja, tefsira. Jer u Kur'anu je, dragi brate, u Kur'anu je, dragi brate, i znanje o akidi, o fikhu, o siri, tefsiru, historiji, historiji, jeziku, retorici, odgoju, o svemu. Kur'an je Allahom dželevala govor, mubare knjiga koja te odgaja na znanju, dijelu i davi. Kur'an je tvoj put da postaneš ljudina, da postaneš muškarac. Da, Kur'an je taj, draga braćo, koji izgrađuje ljude i tako će, inša Allahu ta'ala, ostati do sudnjega, ostati do sudnjega dana. Da, Kur'an je tako reći fabrika, draga braćo, ljudina, fabrika koji, pro, koja proizvodi muškarce, muškarčine i odgaja u okrilu obudijeta robovanja Allahu subhanahu, subhanahu wa ta'ala. A oni koji uče Allahovu dželevala knjigu i izučavaju je, takvi su Allahovi dželevala odabrani, odabrani robovi. Pa jesi li ti jedan od njih? Jesi li ti svoj život posvetio Allahove dželevala knjizi? Jesi li ga stavio na prvom mjestu svojih prioriteta? I da li si ikada razmišljao da ga izučavaš kao što izučavaš neki nastavni predmet u školi sa ozbiljnošću i marljivošću? Dragi brate, Ako si daleko od Kur'ana, onda znaj da ti je uskraćen svaki hajr. Uskraćen svaki hajr. Zato te pozivam, dođi i uzmi Kur'an kako bi te izgradio, kako bi te odgojio. Moštiti su da Allahova poslanika, sallallahu alihi vseleme, draga braćo, tražili osjetilne dokaze i muđize, poput pokretanja brda ili komadanja zemlje, pa je uzvišeni Đelevala objavio ovaj Kur'an. Kao da ajeti ove knjige, draga braćo, ukazuju da ovaj Kur'an ima veću svrhu i zadaću od onoga što oni traže, što nevjernici traže, a to je izgradnja duša i srca i odgoj ljudi kojima će uzvišeni subhanahu wa ta'ala biti zadovoljan kao svojim, kao svojim robovima. Zato vidimo ashaba radijallahu anhu, najbolju generaciju koja je poznavala historija, odgajana također pred najboljim odgajateljem kojeg je poznavala historija, kako su se odgajali uz Kur'an. Odgajali se uz Allahovu dželevala, dželevala knjigu. I zato su bili onakvi kakve ih nalazimo kroz čitanje i kroz slušanje. Iman i čvrstina pred kojom se pomjeraju brda. Evo jednog primjera. Primjer Abba, Abbada ibn Bišra radijallahu anhu. Kaže doktor Abdurrahman Rafet Baša govoreći o njemu. Ako ga tražiš među pobožnjacima, naći ćeš ga bogobojaznim robom, koje i noći provodi u namazu učeći Allahovu dželjavala knjigu. Ako ga tražiš među junacima, naći ćeš ga neustrašivim borcem koji se bori za uzdizanje Allahove dželjavala riječi. Ako ga tražiš među namjesnicima, naći ćeš ga jakim i povjerljivim kada je i metak muslimana u pitanju. Abbad ibn Bišr je čuo Musaba ibn Omeira kada se doselio u Medinu, čuje kako svojim mjelodišnim i toplim glasom uči Kur'an – uči Allahu subhanahu wa ta'ala knjigu. Od tada je Bišr zavolio Allahov govor i otvorio mu svoja prsa, tako da je Kur'an postao njegova prevashodna briga. Učio ga je i danju i noću, kod svoje kuće i na putu, tako da je među ashabima postao poznat kao imam i kao drug Kur'ana. Kao imam i kao drug Kur'ana, završen citat Abdurrahmana iz njegove knjige Suvaru min hayati, as-sahabe ili pak iz života i života ashaba koja je prevedena i na našem, i na našem jeziku. Vidimo također, draga braćo, Sada ibn Abi Vakasa, radijallahu anhu, koji prije bitke, prije bitke na Kadisiji, obilazi svoju vojsku, obilazi šatore, pa kada bi čuo učenje Kur'ana iz određenog šatora, govorio bi odavdje dolazi pobjeda. A kada bi čuo, kada ne bi u stvari čuo učenje Allahove džele vala knjige, govorio bi odavdje dolazi, odavdje dolazi poraz. Također, draga braćo, što se tiče kasnijih generacija, da neko ne bi pomislio da je Kur'an odgojio samo prve generacije, ne! Kur'an je odgojio svaku generaciju koja se posvetila Kur'anu, učila Kur'an, izučavala, radila pod njemu i tako dalje i tako dalje. Od imama koji je odgojio Kur'an jeste i imam Ebu Bekr Muhammed ibn Ahmed ibn Sahl, a poznat kao Ibn Nabulci. Kaže o njemu Ebu Dhar al-Hafidh, rahimu Allahu ta'ala, zatvorile su ga ubejdije, Obejdi je draga braćo, to su inače Fatimije, jedan dakle od šiitski sekti od kojih je inače i potekao Mevlud. Poznati su posebno po tome što su prvi uveli dakle Mevlud, ne iz razloga što su volili Ahlul Bejt i poslanika sallallahu alaihi wasallam, već iz tog razloga što su se pred ljudima htjeli predstaviti kao oni koji vole Allahova poslanika sallallahu alaihi wasallam i Ahlul Bejt. Dakle, kaže Ebu Dar al-Hafidh, zatvorile su ga u Bejdije a zatim ga razapeli zbog njegova pridržavanja sunneta. Čuo sam Dara Kutnija kako ga je spominjao i plakao, govorio je dok su ga drali, on je učio kane zalike fil kitabi mestura, to je u knjizi već zapisano. Kaže o njemu Ebul Farađ ibnul Farađ, jedan od fatimijskih vladara, je pozvao Ebu Bekra Nabulzija i rekao, do mene je doprlo da si ti rekao, kada bi čovjek imao deset strjelica, da bi na Rimljane trebao baciti jednu, a na nas deve strjelica. A ovaj mu je odgovorio, ne, nisam tako rekao, ve sam rekao da ako čovjek ima deset strjelica, da devet baci na vas, a da zatim i desetu baci na vas, da vas i desetom gađa. Jer ste vi promijenili millet, jer ste vi promijenili vjeru, pobili dobre ljude i pripisali svjetlost uluhijeta božanstva sebi. Kada je to ovaj vladar čuo, draga braćo, naredio da se bičuje, a zatim je naredio jednom vre, e, jevreju da ga, da ga odere. Subhanallah. Wala hawla wala kuvata illa billah. Kaže Ma'mer ibn Zijad, povjerljiva osoba me je obavijestila da je jevrej počeo od njegove glave, a Ebu Bekr je saburao i spominjao Allaha subhanahu wa ta'ala. Sve dok nije došao do njegovih prsiju, Tada se jevrej sažalio, subhanallah, pogledajte draga braća, jevrej, nevjernik se sažalio. Ubo ga svojim nožem i usmrtio ga. Kaže dalje, povjerljiva osoba me je također obavijestila da je bio imam u hadisu i fikhu i da je, da je postio svaki dan. Uvažavali su ga i učeni ljudi, a i običan svijet. I kada je preselio, kada su ga ubili, iz njegova tijela se čulo učenje Kur'ana. Kur'ana iz njegova tijela se uče, čulo učenje Allahove subhanahu wa ta'ala knjige. Ovo spominje imam Zahibi rahimu ta'ala u svojoj knjizi Sijaru A'lami Nubala. U svojoj knjizi Sijaru A'lami Nubala. Da, draga braćo, kada je Kur'an nahranio i napojio njegovo tijelo tako da se pomiješao sa njegovim mesom i krvlju, tada je njegovo čisto dijelo progovorilo Kur'anom. Tada je njegovo čisto tijelo progovorilo, progovorilo Kur'anom. Koliko u tebi ima Allahove dželjavu ala kige? Koliko znaš Allahovu subhanahu wa ta'ala kigu? Koliko čitaš Allahovu subhanahu, Allahovu subhanahu wa ta'ala knjigu? Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nas učini od onih koji izučavaju Allahovu subhanahu wa ta'ala, koji izučavaju Allahovu subhanahu wa ta'ala kigu. Molim uzvišenog subhanahu wa ta'ala također da Kur'an, draga braćo, učini prolećem naših srca kako je dovio Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme da ga učini nurom naših pogleda naših očiju da njime odstrani naše poteškoće i naše brige da Kur'an učini dokaz za nas a ne protiv a ne protiv nas da Kur'an učini našim imamom našim vodičem na ovom dunjaluku da nas učini našim sagovornikom u kaburu a da ga učini zagovornikom našim zagovornikom na sudnjem na sudnjem danu Dakle, draga braćo, Na taj način je Kur'an odgajao generacije i generaciju ashaba, a i kasnije generacije. I zaista odužilo bi se ako bi spominjali ti, sve te primjere e, kako i na koji način je Kur'an odgajao ljude i od njih stvorio, dakle, od njih napravio muškaršine i od njih napravio, napravio ljudine. Pogledajmo, draga braćo, kako i na koji način su Selefo Salih izučavali Allahovu subhanahu wa ta'ala knjigu. Spomenut ćemo govor imama, النبوي رحمه الله تعالى از نيغوه كنيغة التبيان في آداب حملة القرآن كاجة إمام نبوي رحمه الله تعالى كاجة إمام نبوي رحمه الله تعالى رحمه الله تعالى أوناي كونوسي قرآن كوزنا دكت القرآن mora voditi računa o njegovom učenju, da ga što više uči i noću i danju, kada je na putu i kada je kod svoje kuće. A selefu salih, rahimahullahu ta'ala, su imali različite adete i navike pri učenju Allahove subhanahu wa ta'ala kige. Pa je tako jedna skupina njih Kur'an završavala, to je završavala hatmu, jednom u dva mjeseca. Druga skupina njih je završavala hatmu svakog mjeseca. Drugi od njih su hatmu završavali svakog desetog dana. Drugi bi pak završavali svakih osam dana, a drugi svaki sedam dana. I ovo je dakle postupak najvećeg broja selefu saliha. Dakle, dakle da su hatmu završavali svakog sedmog, svakog sedmog dana. To jest ne bi prošla hefta, draga braćo, a oni bi proučili Allahovu subhanahu ta'ala kivu. Kaže dalje. <coughs> Među njima je bilo oni koji su Kur'an učili, to je završavali hatmu za šest dana. Imalo oni koji su završavali za pet, drugi koji su završavali za četiri, a veliki broj njih je Kur'an završavao za tri dana. Također veliki njih je završa, veliki broj njih je završavao hatmu svakog dana i svake i svake noći. Svakog dana i svake noći. Dakle, jedna hatma preko dana, a jedna hatma preko noći. A neka skupina od njih kaže dalje, dakle ovo i dalje, govor imama Nevevija, jedna skupina njih bi svakog dana završavala po tri hatme. U toku dana i noći bi završavala tri hatme. A neki pak od njih kaže, subhanallah, obratite pažnju na ove riječi, a neki bi od njih završavali hatmu četiri puta u toku dana i četiri puta u toku noći, što iznosi osam hatmi i ovo je najviše kaže što je doprlo do nas da je neko učio Allahumu subhanahu wa ta'ala Allahovu subhanahu wa ta'ala knjigu. Zaista, draga braćo, imam nebe, vi spominje da ovaj sened da je e, od ovih ljudi vjerodostojan. Ako je ovo, draga braćo, tako, ako je zaista ovo tako, a zaista ovu stvar ne mogu pojmiti naši mozgovi, draga braćo, onda nam ne preostaje ništa drugo da kažemo, da, da, da kažemo osim da je Allah subhanahu wa ta'ala dao njima beričet u njihovom vremenu. Pa su bili u stanju da urade ovo što su ovo što su radili. Dakle, reko, ako je ovo vjerodostojno, ne postoji drugi odgovor, draga braćo, osim da je Allah želevala dao njima beričet u njihovom, dao njima beričet u njihovom, u njihovom vremenu. Pa kaže, nakon toga imam nebevi rahime Allahu ta'ala, što se tiče oni koji su završavali hatmu na jednom rekatu u toku jedne noći, njihov broj je veliki. Među njima su Osman ibn Affan, Temim ed-Dari, dakle da ashaba Allahova poslanika, sallallahu alaihi wa sallame, zatim Said ibn Jubeir od tabi'ina i tako dalje i tako dalje. Među njima su Mujahid, Šafi'i i drugi. Zatim, što se tiče oni koji su završavali hatmu svaka tri dana, među njima su bili Selim ibn Itr radijallahu anhu koji je bio Kadija, Kadija Misr i drugi i drugi ashabi. Takođe, oni koji su završavali Kur'an, završavali hatmu u toku ne, u toku jedne hefte njihov broj je takođe Također velik od njih su Abdullah ibn Mas'ud, Zaid ibn Thabit, Ubej ibn Ka'b radijallahu anhum, zatim skupina tabi'ina poput Abdurrahmana ibn Jazida, Alkame, Ibrahima i tako dalje i tako dalje. Pa kaže imam nevevi nakon što je spomenuo stanje Selefu Saliha sa Allahom Đele Vala knjigom, sa učenjem Allahove dželle Vala knjige, kaže nakon toga imam nevevi rahime Allahu ta'ala. Ono što se odabiremo po pitanju ove, ove mesele, jeste da se učenje Kur'ana razlikuje shodno osobama. Da se razlikuje shodno, shodno osobama. Onaj ko je zauzet širenjem znanja ili pak zauzimanjem e, ili pak zauzet rješavanjem sporova među muslimanima ili pak zauzet nekim drugim vjerskim obavezama onda neka se takav ograniči na ono što je dovoljno da uči iz Allahove subhanahu wa ta'ala knjige neka dakle ne ne uči previše, već dakle neka se posvijeti ovim stvarima kojima je zadužen od širenja znanja, od rješavanja sporova među muslimanima i tako dalje i tako dalje. Ako pa kaže nije od onih koji nemaju neku takvu zadaću, onda neka uči što više bez da to pređe u dosadu. Bez da to dakle pređe, bez da to pređe u dosadu. Pogledaj zajedno sa mnom šta kaže čovjek koji je osjetio slas Kur'ana. To je čovjek kojeg je odgajao Kur'an. Kaže, a to je Sejid al-Qutb rahimeullahu ta'ala. Život u okrilu Kur'ana je ni'met. Ni'met koju ne zna osim onaj koji je okusio. Ni'met koji uzdiže život, blagosila ga i čisti. Hvala Allahu koji je dao, pa sam jedno, jedno vrijeme živio u okrilu Kur'ana. I tada sam osjetio od blagodati Kur'ana ono što nikada nisam osjetio u svom životu. Živio sam u okrilu Kur'ana, uživajući u savršenoj i cjelovitoj predstavi postojećeg. Živio sam u okrilu Kur'ana, osjećajući prelijepi sklad između čovjekova pokreta s jedne strane i kosmosa s druge strane. Živio sam u okrilu Kur'ana, gledajući na postojeće, mnogo više od onoga što je samo spoljašnje, mnogo više i veće u svojoj suštini i raznovrsnosti, jer postoji vidljivi i nevidljivi svijet, a ne samo vidljivi. Postoji dunjaluk i ahiret, a ne samo ovaj svijet. Živio sam u okrilju Kur'ana, vidjevši čovjeka mnogo plemenitijeg od svake prijašnje i kasnije procjene čovječanstva. To je čovjek u kojem je udahnuta duša Allahovom odredbom, a zatim je s tom dušom učinjen namjesnikom na zemlji. U okrilju Kur'ana sam naučio da na ovom svijetu nema mjesta slijepoj slučajnosti. Inna kulle šej in halaknahu bi qadar. Mi doista sve s određenjem stvaramo. Stoga sam u okrilu Kur'ana živio smirene ličnosti i čiste savjesti. Živio sam gledajući Allahovo određenje, njegove naredbe i njegovu volju u svakom događaju i u svakoj stvari. Živio sam u Allahovoj zaštiti i pažnji, živio sam osjećajući pozitivnost i djelovanje njegovih svojstava. Emme yujibu al-muttara idha da'ahu wa yakshifu su onaj koji se nevoljniku kad mu se obrati odaziva i koji zlo, zlo otklanja. Wa huwa al-qahiru fawqa ibadihi wa huwa al-hakim al-khabir. Jedini je on vladar nad robovima svojim, on je mudar i sveznajući. Wallahu ala amrihi walakin an-nas والله غالب على أمره ali أكثر الناس ljudi ne zna. Wa'lamu شتا Allah yahulu وچينا al-mar'i wa qalbi. أن da يحول Allah المرء وقلبه إذنائت دس الله أبليچ إزمجو نيغوا چوفيكا يسرца فعال لما يريد اون رادي اونو شتو اونو هوچه yaj'al lahu makhraja. يجعل ko se اونايكو boji, on će mu izlaz dati ma min dabbatin illa huwa akhizatun akhidhun bi nasiyatiha nema ni jednog živog bića koje nije u vlasti njegovoj alaysa allahu bikafin kafin abda zar allah nije zaštitnik robu svome wa man yuhin illahu fama lahu mukrim ako ga allah ponizi nikoga ne može poštovanim učiniti wa man yudlil illahu fama lahu min had a onoga ga Allah skrene u zabludu, ostavi u zabludu, njemu nema upućivača i tako dalje i tako dalje. To je ono, draga braća, što je ovaj čovjek osjetio dok je učio Kur'an i živio sa njim. I šta je rezultat tog dugog suživota sa Allahovom knjigom, odgovara nam, kaže Sejid al-Qutub rahimahullahu ta'ala, Na kraju sam u okrilju Kur'ana došao do čvrstog ubeđenja da nema reda na ovoj zemlji, niti rahata čovjekanstvu niti smirenosti insana, niti uzdizanja, niti beričeta, čistoće i sklada sa kosmičkim pravcima i fitrom života osim vraćanjem uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala. A vraćanje uzvišenom Allahu koje, koje se jasno oslikava okrilju Kur'ana ima jedan jedini oblik, jedan put, a to je povratak sa čitavim životom Allahovom dželle ala menheđu pravcu kojeg je zacrtao čovječanstvu u svojoj plemenitoj knjizi. To je sprovođenje te knjige u njihovim životima i vraćanje njoj prilikom razilaženja. U suprotnom nastaće nered na zemlji. Ljude će zadesiti nesreća i vratit će se ponovo u blato džahilijeta u kojem se, u kojem se obožavaju strasti i prohtjevi mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Fe illam jeste džibu lekem فاعلم انما يتبعون اهواءهم ومن اضل ممن اتبع هواه بغير هدى بغير هدى من الله ان الله لا يهدي القوم الظالمين باكوتي سنودازوفو onda znaj da se oni povode jedino za strastima svojim, a ne Allahovom uputom. Allah doista neće ukazati na pravi put narodu koji sam sebi nepravdu čini. Suđenje Allahovim menheđom nije dobrovoljna nafila ili slobodan izbor, već iman, u suprotnom nema imana. Stoga stvar je ozbiljna, radi se o akidi i njenoj osnovi, radi se o sreći ili nesreći čitavog čovječanstva. Ovo čovječanstvo koje je Allah stvorio, ne mogu se otvoriti njegova vrata fitre osim ključevima koji su Allahova dželjavala tvorevina – niti se mogu izliječiti njegovi problemi osim lijekom od njega uzvišenog subhanahu wa ta'ala. Uzvišeni Allah je dao, pa je u njegovom menheđu ključ svih zatvorenih vrata i lijek svake bolesti. min al وَنُنَزِّلُ ma الْقُرْآنِ مَا wa شِفَاءُ lil mu'minin. Mi objavljujemo u Kur'anu ono što je lijek i milost vjernicima, a nevjernicima on samo povećava propast. Inna hadha al-Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam ovaj Kur'an vodi jedinom ispravnom putu. Islam je upravo preuzeo vođstvo Islam je upravo preuzeo vođstvo ovim Kur'anom. Koncepcijom s kojim je Kur'an došao i šerijatom koji postiče koji, koji proističe iz te koncepcije. To je predstavljalo novo rađanje za čovjeka, mnogo veće od njegova rađanja na ovom dunjaluku. Ovaj Kur'an je ljudima predstavio novu koncepciju postojanja, života, vrijednosti i sistema, ostvario jedinstvenu sociološku priliku kakva se prije Kur'ana nije mogla ni zamisliti. Završen citat, Sejda al-Qutba, Rahime Ta'ala. Zato, draga braćo, savjetujem sebe i vas da odgajamo svoju djecu Kur'anom. Pustite da ih Kur'an odgaja. Odgajajte i sebe i njih na kur'anskoj sofri. Kur'an i Kur'an. Jer je Kur'an osnova. I onaj ko slijedi put Kur'ana, ostvarit će svoj cilj kod uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. Wa atasimu bi habli Allahi džemija. Svi se čvrsto držite za Allahovo uže i ne, razjedi, ne razjedinjujte se. A učenjaci kažu Allahovo uže je, Allahovo uže je Kur'an. Od Ebu Bekra ibn Ajaša rahimahullahu ta'ala se prenosi da kada mu je došla smrt, da je zaplakala njegova kćerka, pa je on rekao, o kćerko, nemoj plakati, zar se bojiš za mene, tako mi Allaha, ja sam u ovom čošku, tvoj babo je u ovom čošku završio hatmu 24.000 puta. Subhanallah. Proučio Allahovu dželle vala knjigu 24.000 puta. Na kraju, draga braćo, nakon ovog predavanja i nakon ovih riječi, možda navru emocije, možda se poveća iman i tako dalje, pa čovjek riješi da uči Allahovu subhanahu wa ta'ala knjigu, da bude redovan u čitanju i izučavanju Allahove dželja wa ala knjige. Kažem, nemoj žuriti, u kom smislu? Nemoj žuriti pa da uzmeš previše, da uzmeš odjednom da čitaš po 20 stranica džuz ili više, dva i tri i tako dalje, a zatim nakon određenog vremena da staneš, da pukneš i da ostaviš i to što si učio. Ne, uzmi mali dio, uzmi 5, 10 stranica, manje ili više od toga, neka, neka to bude stranica ili dvije, ali je bitna ustrajnost. Bitno je da ustraješ u čitanju Allahove dželle vala knjige svakog dana, jer Allahu subhanahu wa ta'ala dijelo je najdraže ono koje je stalno, pa makar bilo malo. Bitno je dakle da dijelo bude, bude trajno, da kada uzmeš da čitaš Allahovu dželle vala knjigu, da to bude stalno. Makar to bila jedna stranica ili dvije, tri, četiri, pet, nevažno, već je bitno da takvo dijelo bude bude trajno. A onda kada vidiš da si ustraja u tom dijelu, onda polako povećavaj 5, 10, 15, 20 džuz i više od toga shodno tvojim mogućnostima i shodno teufiku, uh, uspjehu i od Allaha subhanahu wa ta'ala shodno blagodati, shodno Allahove, Allahove džele milosti, i teufiku kojeg ti Allah, uspjehu kojeg ti Allah subhanahu wa ta'ala, kojeg ti Allah subhanahu wa ta'ala podari. Stoga neka Kur'an bude uz tebe i ti uz njega nemoj ga zaboravljati jer je on vodič i uputa gospodaru naš učini nas i naše potomstvo od onih koji uče tvoju knjigu molim uzvišenog subhanahu wa ta'ala da nam oprosti naše grijehe da nam se smiluje da Kur'an učini našim vodičem i našom uputom. Molim uzvišnog subhanahu wa ta'ala da, da, nas, da, da, da Kur'an uči, učini našim zagovornikom na sudnjem danu, šefađijom na sudnjem danu. Molim ga uzvišnog subhanahu wa ta'ala da ga učini dokazom za nas, a ne protiv nas. Molim uzvišnog subhanahu wa ta'ala da Kur'an učini prolećem naših srca i molim uzvišnog subhanahu wa ta'ala da nas učini od onih koji se čvrsto drže za njegovo uže تعز قرآن أقول قول هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يا فتى الإسلام ماذا غيرك غيرا أنت للمجد وهذا المجد لك يا فتى الإسلام ماذا غيرك أنت للمجد وهذا المجد لك كيف تنفو يا فتى التوحيد هل هيا الأعداء في درب الشرى كيف تنفو يا فتى التوحيد هل هيا الأعداء في درب الشرى كانت الدنيا ظلاما دامسا بست الدنيا وبئس المعتراك بين موؤود ومفتون وفي راحة الظلم زمام لا يفات أمة تاهت على غير هدى بين تضليل وإرهاب وشاء برا للحق نور ساطع أنزل القرآن للدنيا ملاك أسرى الصبح وعادت مكة منبع النور وإشعاع الفلاح بعدها قامت جيوش همها نصرة الحق تدك الظلم دار الإسلام ماذا غيرت أنت للمجد وهذا المجد لك يا فتى الإسلام ماذا غيرك أنت للمجد وهذا المجد لك كيف توفو يا فتى التوحيد هل هيأ الأعداء في الدرب الشراب كيف توفو يا فتى التوحيد هل هيأ الأعداء في الدرب الشراب الحق غدا مسرح العابث حلا منتهاك يا فتى الإسلام هلا قلت لي أي ذنب بالمخاذ ضيعاك أيها السادير في لذاته هل ترى عيش المعاصي أعجباك علقت فيك المنى فاستفق وانهض وغادر مضجعك عد إلى الرحمن في طهر تجد مركب النصر إلى العليا معك وترى الأبطال آساد الشرى تشتهي يوم الفداء أن تتبعا يا فتى الإسلام ماذا غيرك أنت للمجد وهذا المجد لك يا فتى الإسلام ماذا غيرك أنت للمجد وهذا المجد كيف تعفو يا فتى التوحيد هل هيأ الأعداء في درب الشرى كيف تعفو يا فتى التوحيد هل هيأ الأعداء في درب الشرى نسأل الله صلاحا عاجلا إنما الغافل في البلوى هلاك قد كفانا ما مضى من بؤسنا ربنا اكشف ما بنا فالأمر لا يا فتى الإسلام ماذا غيرك أنت للمجد وهذا المجد لك يا فتى الإسلام ماذا غيرك أنت للمجد وهذا المجد لك كيف تغف يا فتى التوحيد هل هيأ الأعداء في درب الشراك كيف تغف يا فتى التوحيد هل هيأ الأعداء في درب الشراك